Sou professor de cardiologia. Registrei no segundo ofício, em Brasília, um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Meu nome é Enéas. junto, Alec. Dia 5 de junho, quarta-feirola. chuvasola, peronomútil por enquanto, mano. Acordei meio tarde, Alec. Até agora, zero coffee. Só uma maçãzola, mano. Então tô meio devagar, vocês me perdoam. Mas o assunto é simples, mano. É um. Um de cientista maluco que eu tô bolando aí que é o seguinte, leque, é um experimento com ratos, tá ligado? Nenhum rato vai ser ferido durante a execução desse experimento, pode ficar tranquilo para começar. Passou um cachorro aqui, galera. Aí eu foquei no cachorro. Mas voltando, tem a ver com isso, mano. Que é o seguinte, leque. Os ratos, mano, são muito parecidos com os macacos. E os macacos são muito parecidos com a gente. Tu tem uma, toda a substituição do mundo natural por coisas artificiais que o ser humano fez com ele mesmo, autodomesticação, mas ainda são as mesmas paradas, mano. São a mesma. O mesmo computador rodando ali atrás, tá ligado? E eu dei uma. lancei o papiro da história, mano. Que é mais ou menos assim, leque. A história do mundo, assim, como brotaram os macacos, tá ligado? É assim, mano. Tinha lá o dinossauro, tá ligado? o dinossauro tava lá, uau, dinossaurando, tá ligado? Aí veio um meteoro, o braço, pô, explodiu ali no Caribe, tá ligado? Aí, pô. Aí com o meteoro, leg, mudou todo o clima de uma hora pra outra, tá ligado? E aí os dinossauros ficaram sem comida, ficaram na maior merda, deprê, pá, e morreram, mano. Tá ligado? Os dinossauros não morreram assim com o meteoro, tá ligado? Foi um meteoro aí. Mudou tudo, mano. Esquentou o oceano, sei lá, mano. Deu uma mudada aí. Aí a árvore que o dinossauro comia tinha vantagem em cima das outras árvores, porque tinha sol, sei lá, tá ligado? Um bagulho assim. E aí com a queda do meteoro, aí ficou nublado um tempão, ficou nublado, sei lá, três anos direto. Aí as árvores morreram, tá ligado? Só que os dinossauros não eram os únicos bichos ali da área. Eles eram só os grandes, assim, tá ligado? No chão, tu tinha uma caralhada de bichinho, mano. Os mamíferozola, assim, tá ligado? Que dinossauro é réptil, é ovo, tá ligado? Esse bichinho assim era uma vibe meio ratinho, mano. Era tipo uns ratinhos, tá ligado? Aí com a extinção dos dinossauros e toda essa transformação do meteórico e não sei o que e tal, as plantas que o, o ratinho comia, os outros, aquele mundo do ratinho ali no chão, passou a se tornar, porra, muito mais importante, né? Ratinho ficou o quê? Na boa, brother. Oi, bom dia! Que alegria, que alegria! Ficou bem assim o ratinho, né? Porra, suçado. Porque as árvores que o dinossauro comia pararam de existir, o dinossauro parou de existir também. Aí o ratinho ficou de boa, mano. Aí eles foram se aventurando mais, tá ligado? Aí o ratinho ficou expert em subir em árvore. Aí foi virando umas macaquinhas, assim, meio um lemur, tá ligado? Tem uns bichinhos lá na África, assim, que é bem. Tu vê bem a conexão ali, ratinho pra macaco, mano. Eles estão meio ali no meio. Passei uma chinesa, mano. Tá vendo muito chinês, like. De uns dias. Não sei se eles estão me seguindo, né? Voltando ao ratinho. Aí, mano. Se tu pudesse fazer um, uma vibe em que tu cria um show de truma com pessoas de verdade, aí, porra, tu vai ser preso, né, mano? Macaco também, porque, pô, tá vindo macaco, macaco é mais inteligente, tá. Ô, oh, uh, perdão, senhor. Agora, o ratinho, mano, tu pode fazer um show de truma dos ratos, tá ligado? Dá pra fazer. Fácil, o rato é pequenininho fisicamente também, tá ligado? E aí tem uns ratos, mano, chamados esquilo da Mongólia, que o bagulho não só tem um QI entre o gênero dos ratos avançados, que o da Mongólia é conhecido pela sua inteligência, como eles têm uma inteligência emocional, eles andam em grupo de 20, aí tem todo um bagulho de social no grupo, aí qual parte, não sei o que, é o é o gorilão da bola azul do grupo. Tem sempre umas paradas assim, tá ligado? Esquilo da Mongólia, mano. Ele é bonitinho, né? Que eu já tive um esquilo da Mongólia, Malboro. Infelizmente, tive que passar adiante o Malboro, mas ele tá feliz, mano. Tá feliz. E não vai ser com o Malboro, não. Você com o outro, que esse Malboro já tá caminhando lá há um tempão, vários anos já. Então o rato, Alec, ele é muito parecido com o macaco, tá ligado? De pensamento, de inteligência, de estudo, É quase uma pessoa pequenininha, tá ligado? Então. A vibe, mano, é tu fazer tipo um show de truma, o que, que eu digo com isso? Um habitat. Onde parece um bagulho meio verdadeiro assim, botar areia, esquilo da Mongólia vive no deserto, tá ligado? Aí tu bota areia, aí faz um bagulho de argila assim pra ficar parecendo uma toca que eles fazem toca, tá ligado? Essa vibe é assim. E aí tu monitora, se bota várias câmeras assim. E uma parada que eu quero fazer, mano, é introduzir o capitalismo aos ratos, tá ligado? Aí eu vou botar, por exemplo, aquela rodinha de rato, tá ligado? Aí se o bagulho correr 5 minutos na rodinha, sai uma ficha, mano. Uma fichazinha azul. Aí, tu, aí que entra o desafio do bagulho. Condicionar, tu programar o rato a entender que é, quando ele vai num bagulho assim, azul, aí tem um buraco assim, ele joga a ficha lá dentro, sai um biscoitinho, que ele adora ali, uma uva, rato gosta de uva, tá ligado? Aí, porra, se eu vai, o cara fica lá direto na. Aí tu observa se é se o, o rato alfa vai botar os outros ratos para ficarem correndo na rodinha para sair a moeda, ele vai ficar com todas as moedas para ele, não vai dividir a uva, tá ligado? Imagina um bagulho assim, mano, vê o que acontece. Tá ligado? Então esse é o Qual Foi Tamo Junto de hoje, mano. Tamo aqui na Central Mundial dos Ônibus, leque. A Convenção Brasileira dos Ônibus Barulhento, leque tá rolando aqui. Mandar um salve especial pro Copal, participou aqui do Qual Foi Tamo Junto outro dia, pra Nabru também, salve especial. Agora salve normal pro moleque Max, pro moleque Bodão, mano. Salve especial pra ele, porque eu amo ele muito, na real. E é isso, família, até amanhã. firm and young with a laid back tone. The aim is to succeed and achieve at 21, just like Ringling Brothers. our days in a astound. Captivate the mass, the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek booming and you're booming and you're booming in your Jeep or your Honda or your Beamer or your Legend or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the gong, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your fists for we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it. But yet it's so loud that it stands in the crowd when the guy takes the beat. They bowed. So raise up, squire, adjust your attire. We have no time to wallow in the mire. If you're on a foreign path, then let me do the lead. Join in the essence of the cool Kula breed. The out to the music, cause it makes you feel serene with the birds and the bees and all those groovy things like getting stomach aches when you gotta go to work or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head, cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horns, you can check out the viper. Competition, them try to come sideways. But competition, them must come straight way. Competition, them try to come sideways. But competition, they must come straight way. How's about that? It seems like it's my turn again. All through the years, my mic has been my best friend. I know some brothers wonder, can Pfeiffer really kick it? Some even wanna diss me. But why sweat it? I'm all into my music, cause that's how I make tapes. Try to make hits like it could makes tapes me sweat another. I do my own thing, strictly hardcore tracks, not a new jack swing. I grew up as a Christian, so to God I give thanks. Collect my banks, listen to shabaranks. I sing and chat, I do all of that. It's 1991 and I refuse to come back. I take off my hat to other crews and rock, but the low end theory's here. It's time to wreck shop. I got tip and shot, so whom shall I fear? Stop, look, and listen, but please don't stare. Suggest to the store and buy the LP on Drive RCA, cassettes and CDs, produced and arranged by the four man crew and oh, Skeff Slim, he gets props too. <laughs> Make sure you have a system with some fat house speakers so the new can rock uh, from Boston, Massapequa. Uh, Cause where I come from, quality is job one, and everybody up on it, you know we get the job done. So peace to that crew, yeah. and peace to this crew. Bring yeah. on the tour, we'll see you at a theater nearest you. Hey yo, but wait, back it up, Huh. easy, back it up. Please let the abstract embellish on the cut back and forth just like a cameo song. If you dig this joint, then please come dance along to the music, cause it's done just for the mind. Now I gotta scat and get mine. Underline the jazz. The what? The jazz move that for the chop originates. That feeling of possessed It's a universal sound. Bless the bumpers on the ground and the one six below. You didn't have to go. Some say that I'm a soldier, cause I once had an orgy. And sometimes for breakfast I eat grits and porgies. If this is a stinker, then call me a slink, I ask. Now check it out. Check what out? Yo, check this out. Yo, microphone check one, two, what is this? The five foot assassin with the roughneck business. I float like gravity, never had a cavity. Got more rhymes than the one that's got family. No need to sweat Arsenio to gain some type of fame. No shame in my game, cause I always be the same. Styles upon styles upon styles is what I have. You wanna fight for, but you still don't know the half. I sport new balance sneakers to avoid a narrow path. Messing around with this against the size of the. I never half stuff, cause I'm not a half stepper. Drink a lot of soda, so they call me Dr. Pepper. Refuse to compete with BS competition. Your name is special, so won't you suckle with the mission? I never walk the street, think it's all about me. Even though deep in my heart, it really could be. I just try my best to like go all out. Some might even uh, say you're shorty uh, black, you are uh, out. Uh, Zulu Nation, mother's last creation, minds get flooded ejaculation right on the two-inch tape. The abstract poet incognito, see I run the cape, not the best, not the worst, but yeah. occasionally I curse to get my point across, Word. so bust the floors as I go in between the grit and the dirt. Listen to the mission, listen, listen, as I do work, um, as I crack up that monotone. Chill.